Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ընդունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը 80 տարեկան է։ Տեղի են ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև հերթական խորհրդակցությունները։ Շարունակվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքը։ Իլհամ Ալիևի իշխանավորման տարիներին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ դրական տեղաշարժ չի եղել։ Դեկտեմբերի 19-ին կվարվեն Ստեփանակերտի գլխավոր տնածառի լույսերը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 30-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին քննարկվել են անվտանգության առնչվող խնդիրների շուրջ հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքական ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մեր ազգային նպատակների իրականացման ճանապարհն անցնում է Արցախով, եւ շատ կարեւոր են նման հանդիպումները։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Խոսեցինք ամենատարբեր հարցերի շուրջ, բայց ամենակարևորը նա է, որ մենք մեր նպատակներին հասնելու ենք։ Անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի դժգոհություններին կապված նախագահ Բակո Սահակյանի Մոսկվա կատարած այցին Հայաստանի փոխարտգործնախարարը նշել է. Բաքու միշտ էլ բողոքում է ուշադրություն դարձրեք, որ երեք պետություններ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներ են եւ կարծում եմ պատահական չի նաեւ Արցախի նախագահի այդ երեք պետությունում գտնվելը։ Հավելենք, որ ադրբեջանական կողմի դժգոհություններին կապված նախագահ Բակո Սահակյանի Մոսկվա կատարածայցին անհիմն է որակել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 30-ին ընդունել է Ստեփանակերտի Կոմիտասյան վան երաժշտական դպրոցի մի խումբ ուսուցիչների դպրոցի տնօրեն Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է կոլեկտիվի անդամներին դպրոցի հիմնադրման 80-ամյակի կապակցությամբ եւ մտաղ սերնդի երաժշտական դասիրակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Արցախի հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորել դպրոցի մի խումբ ուսուցիչների։ Վարքիվատրումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման արժանացած Օլգա Շահբազյանն ասաց, որ 40 տարի է ինչ աշխատում է երաժշտական դպրոցում, որից 20-ը փոխտնօրեն։ Հաճելի է նման պարգևի արժանանալ, հաճելի է, երբ քո գործն արժևորվում է, ասել է նա. Очень приятно, что сегодня меня наградили такой наградой. Приятно, когда работа твоя оценивается достойно. Մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման արժանացած Իննա Գասպարյանն իր շնորհակալական խոսքում մասնավորապես նշել է. Хочу выразить благодарность за то, что оценили мой труд. Для меня Ուսում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ աշխատանքը գնահատելու համար, դա ինձ համար շատ հուզիչ է, որովհետև սովորել եմ կոմիտասի երաժշտական դպրոցում եւ այսօր աշխատում եմ ինձ դասավանդած ուսուցիչների կողքին։ Հոբելյանի արթիվ շնորհավորում եմ հարազատ դպրոցին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը 80 տարեկան է։ Երեք մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդիսավորությամբ նշվել է երաժշտական արվեստի այդ դարբնոցի հոբելյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 75 ծերուն թողարկած կրթօջախի Հոբելյանը կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի անցուդարձ ու տրամադրություն է ստեղծել մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում, հատկապես որ պալատի մուտքի սրահում հանդիսականներին առաջինը դիմավորում էր կրթօջախի տարեգրությունը ներկայացնող լուսանկարների ցուցահանդեսը, այն պատրաստվել է դպրոցի տնորեն Արթուր Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Դպրոցի առաջի ընդունելության հայտարարությունն է 38-39 ուսումնական տարվա հայտարարությունն է եւ կողքին 1939 թվականի հունվարի 7-ի 5 ամսից հետո երիտ բոլշևիկ թերթին հայտարարություն ընդունել, որ 38 աշակերտ են ընդունել 5 ադրբեջանցի 31 հայ, 2 ռուս, Թարի բաժինա, Ջութակի եւ Դաշնամուրի բաժինա։ Երեք բաժիններով է ստացել։ Սա դպրոցի արխիվից է։ Ոչ, անձամբ ես եմ հավաքել մեր դասատուների օգնությամբ բոլորի տներից, որոնք հիմա ներկա են շնորհիվ իրանց, որոնք էլ չկան, իրանց բարեկամների խնդրել ենք, բերել ենք, թվայնացրել ենք եւ եւ պահում ենք դպրոցի համար, հաջորդ ծերունների համար արդեն ունենալ ենք արխիվ։ Ներկայումս դպրոցում գործում է 6 բաժին՝ դաշնամուրային, լարային, փողային հարվածային, ժողգործիկային, տեսության եւ վոկալ երգչախմբային, իսկ սովորողների թիվը 550 է։ Տոնական համերգին իրենց մասնակցությունն են բերել բոլոր բաժինները, ընդ որում եւ աշակերտները եւ դասատուները։ Բեմում էին նաեւ դպրոցի նախկին շրջանավարտները, ովքեր առաջին քայլերն անելով Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցում կարողացել են իրենց խոսքն ասել երաժշտության ինֆորմացիան աշխարհում։ Միջոցառմանը մի քանի տեսաուղերձներ հնչեցին։ Դպրոցի կյանքում լուրջ դերակատարություն ունեցած մարդիկ, ինչպես նաև կրթօջախի անունը աշխարի տարբեր բեմերում բարձր պահած երաժիշտները, ովքեր չկարողացան ներկա գտնվել համերգին, այդ կերպ շնորհավորեցին հարազատ կրթօջախի Հոբելյանը։ Հանդիսությանը շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ նաև մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Նա նշեց, որ որպես Արցախում երաժշտական կրթության առաջին օջախ, Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց դպրոցն արժանի է մայր դպրոցի կոչմանն ու կարևորեց նրա ունեցած դերակատարությունը հայապահպանության ասպարեզում։ 1938 թվականին գրելով Կոմիտասի անունը երաշտական դպրոցը Արցախում հայ ինքնության պահպանման հիմնական օջախներից մեկը դարձավ մեր կարծիքով եւ դպրոցը կարողացավ իր այդ հայ ինքնության պահպանությունը եւ իր այդ հերոսությունը պահպանել։ Սա է ամենակարևորը, 80 տարիների ընթացքում դպրոցը բազմաթիվ փորձություններ է հաղթահարել, այն չի դադարել գործել անգամ պատերազմական տարիներին։ Եղել է ժամանակ, երբ ճանանալով սեփական շենք ստիպված էր աշխատանքը կազմակերպել տարբեր դպրոցներում, ինչև որ երկրի նախագահի որոշմամբ կրթօջախին նոր շենք է հատկացվել։ Իր հուշերն ու հույզերը պատմեց Հրանտ Հարությունյանը, նախկինում սան, այժմ դասատում։ Ձգտել եմ որքան կարողանամ երաշտական ուժնակցությունները, երաշտական գաղտնիքները տալ մաշակերտներին։ Եվ մեկ մեկ էլ պարտ եմ, որի մաշակերտներից 4-ի մաշկատներից եք ես։ Դպրոցի աշակերտները բարբերաբար մասնակցել են միջազգային մրցույթների ու մրցանակային տեղեր զբաղեցրել, տարբեր տարիների ձևավորվել ու գործել են աշակերտներից կազմված համույթներ։ Տոնական համերգին ելույթ ունեցան ներկայումս գործող երկու համույթներ՝ Երազանքը եւ Խաղաղի տղաները։ հավելումը նշենք նաև, որ տոնական համերգը կայացել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախի արտգործնախարարությունում տեղի են ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև հերթական խորհրդակցությունները, որի ընթացքում մտկեր են փոխանակվել Արցախի միջազգային համագործակցության եւ միջազգային գործընթացներում ներգրավվածության ընդլայնման շուրջ։ Խորհրդակցությունների շրջանակներում Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին ընդունել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանը։ Արտգործնախարարության ղեկավարը բարձր է գնահատել երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցությունը, կարևորելով տարբեր մակարդակներով շփումներն ու խորհրդատվությունների անցկացումը, որոնք բարբերական բնույթ են կրում։ Հադրութի շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի պատասխանատուների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը շրջկենտրոնում անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը խորհրդակցության ընթացքում նախարարը առաջ քաշեց գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Աշնանացանի ընթացք, վնասատուների եւ հովի հիվանդությունների դեմ պայքարի աշխատանքներ, նախապատրաստություն գառնանացանի եւ սերմերի հայտերի ներկայացում, անասնաբուծության կանոնակարգում, արտեզան հորերի հորատում եւ ռոռոկման համակարգերի ընդլայնում, սեփականաշնորհված անմշակարարների օգտագործում, այգեգործության զարգացում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ոլորտում պետական աջակցություն եւ այլ հարցեր։ Նախարարը նշեց, որ վերջին 1 տարվա արձանագրված դրական շարժընթաց կազմվածը նկատելի է եւ եթե հաջողվի բնական աղետներից պաշտպանությունը եւս պատշաճ մակարդակի բարձրացնել, ժողովրդական ցուցանիշները զգալի աճի ապահովված կլինի։ Ընդ որում, հաջողություններ կան ինչպես դաշտավարության, այնպես էլ բանջարաբուծության եւ այգեգործության ոլորտներում։ Նախարարության Սնդամթերքի ամտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսյանը։ Հիմնականում կանգ առավ սնդամթերքների արտադրության եւ պահպանման ժամկետներին էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությանը, առևտրի ոլորտում վաճառվող մթերքների պահմանը եւ ժամկետներին։ Հարցի արդեն նախորդորեց համայնքների ղեկավարներին իրենց լիազորությունների շրջանակներում լուրջ ուշադրություն դարձնել բարձրացված հարցերին։ Հադրութի հակահամաճարակային կայան պետական վարչահայտարային կազմակերպության տնօրեն Արևիկ Բալայանը առաջ քաշեց մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են ժամկետաց մթերքների ոչնչացմանը, մատակարարող կազմակերպիչների կողմից այդ մթերքների հետ ընդունմանը։ Արթուր Ներսյանը պատասխանեց առաջ քաշված հարցերին։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հովկյանի կողմից առաջ քաշված հարցերը վերաբերվել են վարելահողերի ցանկաշրջանառությանը, սեփականաշնորհված մոտ 1200 հեկտար անմշակ տպակալված վարելահողերին, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առանձնապես կոմբայների ձեռքբերմանը, կաթիլային ռոռոկման համակարգի ներդրմանը, այգեգործության տնտեսական զարգացմանը, գյուղատնտեսության այլ ճյուղերի ֆինանսավորմանը եւ վարկերի տրամադրմանը։ Առաջխաշված հարցերին պատասխանեց գյուղատնտեսության նախարար Հիրարի Միրզոյանը։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստան համայնական հիմնադրամի դրամահավաքը շարունակվում է։ Նոյեմբերի 29-ին Լիբանանում կայացել է ամենամյա ռադիոթոնը։ Լիբանանահայերը մեկ օրում հավաքել են 87750 դոլար։ Գումարի չափը նախնական է, սպասվում են նոր նվիրատվություններ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանը շնորհակալություն է հայտնել Լիբանանի մեր հայրենակիցներին Հայաստանի ու Արցախի զարգացման ծրագրերին մշտապես աջակցելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կլինի այն հարցերից մեկը, որոնք կքննարկվեն ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախատեսվում է աջակցել հակամարտությունների կարգավորման, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքում, Մերձնեստրում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ԵԱՀԿ-ի ջանքերին, Բալկաններում նրա աշխատանքին եւ Անդրկովկասում կայունության հարցով Ժնևի քննարկումներում համանախագահությանը նշել է նա. Իլհամ Ալիևի իշխանավարման տարիներին Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման մեջ ոչ մի դրական տեղաշարժ չի եղել։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանից ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Մեջբերում եմ։ Դրա փոխարեն վրիպումների մի ամբողջ շարք ընդཐུպ մինչև ուժերի փորձարկում, ինչպես 2016 թվականի ապրիլին Նրանք առաջին պլան են մղում օկուպացված տարածքների ազատագրումը։ Ես օգտագործում եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տերմինաբանությունը, բայց դա անհասանելի է առանց հայկական կողմին հանդիպակաց զիջումների, իսկ Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարությունը նման զիջումների ցավոք ընդունակ չէ, նշել է Կազիմիրովը։ Պատասխանելով բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության մասին հարցին, նախկին միջնորդը նշել է, որ այս հարցում անձամբ ինքը շատ եզրահանգումներ ունի Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտության կողմ ճանաչելու օկտին։ Մինչև տարեվերջ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքում պիլոտային տարբերակով ներդրվելու է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը։ Մանրամասնելով, որ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման կարևորությունը շատ մեծ է եւ բոլոր զարգացած ու զարգացող երկրներում համակարգը գործում է, այդ թվում 2017 թվականի մայիսի 1-ից Հայաստանում։ Ստեփանակերտում ակտիվորեն ընթանում են մայրաքաղաքի փողոցների ամանորյա ձևավորման աշխատանքները։ Մի շարք փողոցներում տեղադրվել են տոնական վահանակներ, իսկ քաղաքի վերածննդի հրապարակում սկսվել է հանրապետության գլխավոր տոնածառի տեղադրման աշխատանքները։ Ըստ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանի, գլխավոր տնածառի բացման արարողությունը նախատեսվում է դեկտեմբերի 19-ին Ձմեռ Պապի ու Ձյունանուշի մասնակցությամբ։ Նրա խոսքով դեկտեմբերի 31-ին առավոտից զարդարված մեքենայով Ստեփանակերտի փողոցներով ու թաղամասերով կշրջեն Ձմեռ Պապն ու Ձյունանուշը, ովքեր կշնորհավորեն փոքրիկներին ու կբաժանեն նվերներ։ Իսկ երեկոյան վերացնունդի հրապարակում տեղի կունենա ամանորյա տոնական համերգ շքեղ հրավառությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Գիշերը տեղումներ, լեռնային շրջաներում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան 太苦求。